вострая брама беларуская ідэя у літаратуры палітыцы і жыцці бывае два стагоддзя мы сыходзім у Мы пакідаем гэты пыльна-фіялетавы Афганістан у руінах. Мы яшчэ доўга будзем згадваць цябе 20 стагоддзя. Твае рэвалюцыі ды войны, курапаты, хатыні, чарнобылі. А што светлага, дык хіба нешта асабістае кожнаму сваё з дзяцінства. Светла заўсёды наперадзе, бо мы сыходзім фатальна і незваротна. Мы сыходзім і гасім за сабою святло. Для Беларусі гэта было літаратурнае стагоддзе. Нацыя, паэзія і камуна нараджаліся ў адначасе і старонняму назіральніку часцяком не ўдавалася адрозніць іх паміж сопку. Што ўжо казаць пра самых народжаных. Нацыя паэтаў і нацыя бальшавікоў стварала сябе, абвяшчала пра сябе свету і забівала сябе. Літаратура нараджалася і гінула тысячы людзей што ўсвядомілі сябе беларусамі браліся да прыгожага пісьменства зусім сваім энтузіазмам і гінулі ад юначай безагляднасці і неабачлівасці нараджэнне і смерць ішлі тут побач нацыя напоўніцу перажыла гэтае стагоддзе праз літаратуру літаратура напоўніцу адлюстравала нацыянальны лёс Ніводзін іншы від творчасці гэтак поўна і сістэмна не выказаў Беларусь у двадцатым стагоддзі. І ніводзін за гэтае стагоддзе не склаўся ў такую самадастатковую карціну, як гэта адбылося з літаратурай. Архітэктура толькі бліснула некалькімі помнікамі канструктывізму, надзвычай кволымі пошукамі нацыянальнага стылю, татальнай забудовай савецкіх хрушчовак ды панельных брэжневак і беспрэцэдэнтным вынішчэннем помнікаў мінулых эпохаў. Абсалютна эклектычная і фрагментарная атрымалася карціна. Уявіць сабе цэльную гісторыю беларускай архітэктуры ў двадцатым стагоддзі немагчыма у параўнанні з папярэднімі эпохамі поўны заняпад. Падобным чынам выглядае і выяўленчае мастацтва. Віцебская школа двах, маляваныя дываны алены кіш, прыход цэлыя плоймы графікаў у 70 з'явы нічым міжсобку не звязаныя. Музыка праз усё стагоддзя раскраплёная песнямі, у якіх яна жанрава чаплялася за тое самае прыгожае пісьменства за літаратуру літаратурнае стагоддзе ўспрымаецца як выдумка фікцыя у якую здаровы розум часцяком адмаўляецца верыць з паловай гады таму газета наша ніва надрукавала спіс ста найлепшых кніжак два стагоддзя Той спіс быў складзены супрацоўнікамі нью-йоркскай публічнай бібліятэкі і ахопліваў кнігі ўсяго свету і ва ўсіх сферах жыцця чалавецтва. У канцы спісу рэдакцыя прапанавала чытачам стварыць свой спіс ста найлепшых беларускіх кніг два стагоддзя. І вось за прамінулы час было атрымана мноства лістоў з прапановамі. Хто пару тройку кніжак назваў, а хто і ўсе сто. Перыядычна на старонках нашай нівы друкаваліся прамежкавыя падлікі, спісы самых папулярных кніг. А ўсе ўвогуле прапановы заносіліся ў агульны рэдакцыйны спіс. На сённяшні дзень гэты агульны спіс уключае тысячу назваў. Ці магло штосьці з неаспрэчных літаратурных каштоўнасцяў туды не патрапіць? Верагодна не бо пісалі людзі самых розных узростаў адрасоў і прыхільнасцяў колькі ўсяго было выдадзена беларускіх кніг у двадцатым стагоддзі напэўна тысячаў сто выбраўшы з іх сто найлепшых наша ніва паставіла мэту сфармаваць універсальную бібліятэку беларускай цывілізацыі і новую постсавецкую іерархію нацыянальных культурных аўтарытэтаў што ў выніку атрымалася Пра гэта і пойдзе гаворка ў сённяшняй перадачы. Каб адразу зняць папрокі і зразумець недарэчнасці ў двукосях, трэба мець на ўвазе, што гэта выніка пытання не спецыялістаў альбо ўсіх на агул, а менавіта чытачоў нашай нівы. Натуральна, гэта аўдыторыя людзей далучаных да таемстваў беларушчыны але яны так ці інакш падпадаюць пад уплыў рэдакцыйныя палітыкі лепей ведаюць тых паэтаў і пісьменнікаў пра якіх часцей і грунтаўней піша газета самі матывацыі адбору зусім розныя найчасцей гэта знакавыя кнігі сапраўды як можа выглядаць такі спіс без купалы і коласа нават калі ў вас не ўзнікае патрэбы звяртацца да іхных твораў Як казала адна моя знаёмая, я ведаю, што наша гісторыя багата і слаўная. І мне гэта дастаткова, каб ганарыцца сваёй краінай і сваім народам. Тое самае з кнігамі. Другі матыў гэта ўсё адно як адкладанне тых кніг, якія хацелася б прачытаць. Сапраўды, калі кіравацца матывам, што б я ўзяў з сабою космас, дык натуральна ўзяў бы найперш не тое, што перачытваць, а тое, што яшчэ не чытаў яшчэ адзін матыў інтарэсы наступных пакаленняў кнігі якія павінны прачытаць дзеці альбо яшчэ чытаў некалі пра што не помню а нечым добрым запомнілася ну і мноства драбнейшых матываў Што згадваецца са школьнай праграмы ці вось такі скласці спіс з малавядомых, але безумоўна вартых кніг. Словам матывацыю мноства і гэта дазваляе лічыць нашаніўскі рэйтынг дастаткова аб'ектыўным. Хоць ён і шмат у чым не супадае з афіцыйнай выпрацаванай за савецкім часам іерархіяй. Зрэшты, тут спрацоўвае галоўны нашаніўскі прынцып, які можна акрэсліць адным словам дэкамунізацыя. Так ці інакш газета не прэтэндуе на поўную аб'ектыўнасць свайго праекту. Хутчэй гэта сукупнасць суб'ектыўнасцяў. Нам жа прапануецца проста не забывацца пра тое, што гэты спіс складзены менавіта нашаніўскай аўдыторыяй. паэт стагоддзя ў беларусі з вялікім адрывам ад іншых максим богданович менавіта яму належыць і беларуская кніга стагоддзя вянок тая што выйшла ў 1913 годзе яе чытачы нашай нівы назвалі 60 разоў і гэта максімальная лічба цікава што максим богданович амаль усё сведамае жыццё пражыў паза беларусяй і мову вывучаў з кніг і пражыў усяго 26 гадоў у Нават партрэта нармальнага не засталося адно прыдуманае. І разам з тым няма ніякага ўяўлення, што б ён рабіў, калі б не памёр напярэдадні рэвалюцыі ў семнатым. Настолькі здаецца поўна і прыгожа выказаўся, а новая рэальнасць магла запатрабаваць ад яго такіх песень, што загасілі б увесь папярэдні эстэтычны подзвіг любімага паэта нацыі. Ранняя смерць спрычынілася да таго, каб мы мелі ягоны талент нерастрачаным. Міжволі думаеш пра тое, як усё ж доўгае творчае жыццё можа знівеляваць уражанне ад шэдэўраў, напісаных у маладосці. Згадваюцца словы Альбера Камю: мы занадта доўга жывем. Альбо прыклад сэленджара, які свядома перастаў займацца літаратурай, як толькі адчуў, што, кажучы словамі Адама Глёбуса, паэзія пакінула яго. Што праўда, кароткі век зусім не для ўсіх творцаў закон. Жыў бы далей Караткевіч, мелі б мы яшчэ тузін ягоных выдатных кніг. Уладзімир караткевич пісьменнік стагоддзя ён па-за канкурэнцыяй чытачы нашай нівы назвалі ягоныя кнігі 277 разоў а ягонае дзікае паляванне караля стаха самая любімая пасля богдановіцкага вянка беларуская кніга Трэцяя постаць у нашаніўскім рэйтынгу Васіль быкаў. Яго згадвалі 209 разоў. Гэта так бы мовіць вяршыні неаспрэчныя катоўнасці. Да прыкладу, кнігі наступнага ў рэйтынгу янкі купалы называліся 129 разоў. Лідарства Богдановича і Караткевіча размяшчаецца па-за савецкай ідэалогіяй. Першы ўсё напісаў яшчэ да камунізму, другі на выхадзе з камунізму. Это значит, что оплодненная коммуна и национальная идея не дала у вынику позачасных шедевров. Карціна літаратурнага стагоддзя ў спісе ста беларускіх кніг зусім выразна адбівае тыя этапы, якія ў гэты перыяд праходзіла беларуская нацыя. Літаратура тут цалкам апраўдала сваю функцыю паралельнага жыцця. І я не ўтрымаўся ад спакусы вызначыць галоўную падзею беларускай гісторыі ў двадцатым стагоддзі. Але зрабіць гэта вырашыў не сам, а папрасіў мастацтвазнаўцу Сергея Харэўскага. Калі гаварыць пра галоўныя падзеі два стагоддзя, дык гэта пэўна, што не войны рэвалюцыі ці тэрор. Бо яны прамінаюць, пакідаючы адну магілы і попел як на маю думку дык найвялікшай падзей стаў верасень 1939 калі беларусь набыла цяперашнія межы і страціла вільню амаль цалкам яна злучылася ў адной запаветная мара здзейснілася натуральна ўсё адбылося не гэтак як марылася беларусь без вільні і гэта таксама фатальным чынам змяніла беларускі дыскурс мой праўда на вялікшыя мары калі яны здзяйсняюцца на тускнеюць і на вачох ператвараецца побыт у дадзенасць за якою недалёкае мінулае ўжо забываецца а новыя клопаты і страхі здаюцца большымі за колішні ось калюмп у захапленні ўздыхае райскі водар новага свету хто б мог падумаць у девяносто першым што незалежнасць беларусі атрымае гэткі вывихнуты выгляд як цяпер у і замест росквіту нацыянальная культуры і мовы свая ж дзяржава будзе вытаптваць усё беларускае. Так заходняя Беларусь не атрымала вызвалення. Замест польскага бізуна яна атрымала новы тэрор, нястачу і духоўнае паняволенне. Але цяпер на ўсіх беларусаў выпадаў адзіны лёс, што магло быць альтэрнатываю. Ці варта паўтараць, што напрыканцы трыцатых у Польшчы, было амаль цалкам зліквідаванае беларускае школьніцтва павысыланыя беларускія святары а праз несупынныя рэпрэсіі ледзь лі пеў беларускі друк палянізацыя захоплівала ўсё новыя пласты грамадства і колькасць анкетных палякаў несупынна расла ніводным з сваіх гарадоў беларусы не перавышалі колькасць палякаў не акулею патыліцу а асветаю знішчалася беларушчына ў польчы і гэта было нашмат больш пэўна досвед цяперашняя беластотчыны пра тое яскрава сведчыць у тых мясцовасцях дзе яшчэ казімер сваяк правіў імшу па беларуску сёння беларусам ніхто не азавецца на гарадзеншчыне ці заходнім паазер'і тубыльцы і да сёння не надта ахвочыя прызнавацца беларусамі часцяком даводзіцца там чуць гарачыя спрэчкі на прызбах і гэта праз 60 гадоў хапіла толькі 18 гадоў паранафільская культурніцкай дзейнасці вымысляць сабе іншыя варыянты злучэння дзвюх беларусяў нагэтулькі сур'ёзна як і ўяўляць сабе сённяшняе дэмакратычнае далучэнне беластотчыны віленшчыны ці смаленшчыны давайте прыплюшчым вочы і ўявім як па мне дык не ўяўляю не будзем крывіць душою. Літоўцы, напрыклад, хітруюць, асуджаючы пакт молатава рыбентропа. Вільню смусу літува русу. Вільня наша літва расійская. любілі ёрнічаць старыя літоўцы. Але ж яны не паддавалі сумневу тое, што і вільня і клайпеда мусяць належаць ім. Сёння ў літве з таго не ёрнічаюць, хоць і касавурацца на гэткія савецкія падарункі факт дзякуючы таму з'яднанню за ўсялякімі выдаткамі трэба бачыць галоўнае беларускасць атрымала калясальную падпітку з абодвух бакоў праз усе церні праз недасканаласць абставінаў месца і часу беларуская культура злучылася ў адно калі ўявіць сабе на хвіліну што тыя хто жыў бы толькі на ўсходнім беразе не мелі б адчування таго, што ім таксама належаць лідскі наваградскі замкі, белавеская пушча, феерычны свет заходняга палесся. Дарэчы, пра заходняе палесся, хто б з тамтэйшых тубыльцаў мог сабе 60 гадоў таму уявіць, што будзе жыць у незалежнай беларускай дзяржаве. Набяруся смеласці сказаць, што нямногія Роны ж як і жыхары віленшчыны нават не мыслілі сябе ў межах літоўская літвы. Але беларуская супольная культура у выніку драмы 39 -го году атрымала нашмат больш глыбіні досведу. Сотні творцаў з абодвух бакоў здолелі перамяшчацца па сваім краі, мастакоў літаратараў, музыкаў, дойлідаў, Каласальны людскі патэнцыял сканцэнтраваўся ў Мску, невыпадкова амаль уся палітычная эліта, што адчоліла ад пачатку незалежную беларускую дзяржаву, была заходняю. Шушкевіч, кебіч, грыб, краўчынка, Богданкевіч. Заходняя і ўсходняя Беларусі, што два людскія пачаткі зачалі супольнае дзіця. І за гэта, як зрэшты і за любое, што вартаснае, трэба было плаціць адбылося тое што адбылося недакладна не літасціва не гэтак прыгожа як мроілася ці яшчэ мо мроецца але беларусь атрымала два крылы і цяпер толькі ад беларусаў залежыць як і куды ляцець Сергей Харэўскі называе галоўнай падзеяй уз'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі у пасляваенны час заходнебеларускія аўтары не надта ганараваліся ў школьных праграмах укарэньваўся стэрэатып што цэнтрам культуры у міжваенны перыяд быў менск а заходнебеларускія творцы нібы маргінальныя не зусім правільныя ажно ну за апошнія дзегоддзя стала зразумела што гэта не так і наш аніўскі рэйтынг ста кніг два стагоддзя пацвярджае гэта 1920 год пазначаны гісторыяй беларускай літаратуры гарэцкага а наступны 21 брашуркай адвечным шляхам ігната абзіраловича абодва творцы віленскія у 22 выходзяць апошні том беларусаў карскага і спадчына янкі купалы менскія выданні Далей заходнія і ўсходнія кніжкі чаргуюцца. Напрыклад, у 27 выходзяць байкі крапівы ў Мску і пад сінім небам арсенневай у вільні. У самы разгар бальшавіцкіх рэпрэсіяў супраць беларускай інтэлігенцыі карціна выглядае так. У 35 у Мску трэцяе пакаленне чорнага, у 36 у вільні на этапах Масіма танкка. 37 пазначаны дзвюма кнігамі менскім міколкам паравозам лынькова і віленскай кніжкай у кіпцюрох гпу францішка ляхновича у 38 пуста а у 39 крапівоўская хто смяецца апошнім сімвалічная назва пасмяяліся кандрат крапіва быў на той час прызнаным монстрам беларускай савецкай літаратуры і ўдзельнічаў у так званым вызваленчым паходзе савецкай арміі ў заходнюю беларусь ведаючы нядобры кантэкст часу гэты радок у ягонай біяграфіі успрымаеш як паездку на сафары мінулая вайна прадстаўленая ў нашаніўскім рэйтынгу ўсяго дзвюма кніжкамі зусім не тых аўтараў якія выпускалі газету раздавім фашысцкую гадзіну Час усё расстаўляе на свае месцы і важнейшым робіцца не савецкая або фашыстоўская, а тое, дзе галоўны матыў творчасці беларушчына, яе суб'ектнае самавыяўленне. Чытачы назвалі зборнік Ларысы генніюш ад родных ніў, які выйшаў у празе і кнігу Беларусь учора і сяння, найдзюка і касяка, пазначаную акупаваным немцамі менскам. Я б дадаў сюды яшчэ і каханы горад юстапчыка, першы буйны празаічны твор пра вайну і таксама не савецкі. Далей гэта галіна беларускай літаратуры цалкам выцясняецца на эміграцыю ідэалігізаванай літаратурай савецкай. Пасляваенны перыяд пазначаны панаваннем менскіх пісьменнікаў. Але наш аніўскі рэйтынг і тут уносіць карэктывы ў нашыя учорашнія школьна-праграмныя стэрэатыпы. На ўсе 50-е гады толькі дзве кнігі на ростанях як у баколаса і эмігранцкая плыве з-пад святой гары Нёман Юркі Відзьбіча. Сапраўдная хваля літаратуры пачынаецца ў часы хрушчоўскай адлігі. Мелеш брыль быкаў караткевіч пануюць у 60-е, 70-е, 80-е гады. Паступова да іх далучаюцца іншыя творцы, пераважае гістарычная тэматыка. Цікава, што не засталіся незаўважанымі і эмігранцкія кнігі Янкі Станкевіча, Яўгена Калубовіча, Вітаўта Кіпеля, Кастуся Акулы і кнігі беларусаў у Польшчы, Туронка і Гайдука пэўны феномен нашаніўскага спісу выданні вітаўта чаропкі іх з паміж ста кніг два стагоддзя ажно пяць асабіста я вытлумачыў гэтую папулярнасць не вельмі дасканалых твораў непераборлівасцю чытача ў часе страшэннага голаду на гістарычную літаратуру а таксама тугою па гістарычнаму белетрысту караткевічу камуна что так зраслася была з нацыянальным адраджэннем і з беларускай літаратурай у двадцатым стагоддзі верагодна будзе цяпер паступова і няўхільна забывацца няма ў нашаніўскім рэйтынгу кніг броўкі куляшова макаёнка ды некаторых іншых народна-партыйных песняроў не таму няма што ставілася задача іх забыць магчыма для большая верагоднасці гэтага спісу было б выгадней каб такія кнігі якраз былі у але ж ёсць у іхнай адсутнасці бадай адна прычына іхны аўтарытэт быў створаны савецкай ідэалогіяй бо служылі яны гэтай ідэалогіі але ж ідэалогіі мінаюць і застаецца толькі тое што служыць вечным каштоўнасцям сярод якіх і пачуццё свае нацыі саматоеснасць рэйтынг у нашай ніве паказаў што беларушчына вызваляецца ад камуны «Беларус» значит «большавік», любили паўтараць польскія асаднікі на ўсходніх крэсах у міжваенны перыяд – Беларус быў камуністам у такой самай ступені як немец або вугорац. Толькі метраполія таго камунізму, на які запаў Беларус, размясцілася ў Маскве. І таму камунізм гэты не ператварыўся ўрэшце ў маргінальную грамадскую плынь, як гэта адбылося ў ЗША і не стаў ліберальным і прымірэнчым як у Францыі. А набыў нутро расійскага імперыялізму ў абліччы інтэрнацыяналісцкіх лёзунгаў верагодна натхнёныя душы беларускіх паэтаў у двадцатыя гады яшчэ не вычувалі гэтага нутра і папаліся. Завяршае двае стагоддзя ў кніжным рэйтынгу нашай нівы кніга пазначаная 1999 годам і серыі беларускі кнігазбор. На вокладцы прозвішча кастусь каліноўскі сімвалічна быццам і не было гэтага стагоддзя руіны якога праз пару тыдняў застануцца ў нас за спінай а тое што было і тое што мы забіраем з сабою ў будучыню быццам гэтаму двадцатому стагоддзю і не належыць верагодна яно належыць вечнасці а мінулае стагоддзя адбілася на ім адно заложнай татальнай перашкодай нараджацца развівацца тварыць Верагодна, так было з лепшымі беларускімі кнігамі, так было і з лепшымі беларускімі людзьмі з нацыяй у цэлым. Не так шмат нам пакінулі мінулыя войны і закалоты, а найперш эпідэмія камунізму, якая каго панішчыла, а каго паперакручвала на самыя вычварныя лады. Бывай, 20е стагоддзе мы сыходзім мы пакідаем гэты пыльна фіялетавы афганістан у руінах мы яшчэ доўга будзем згадваць цябе двае стагоддзе твае курапаты хатыні чарнобылі а што светлага дык хіба нешта асабістае кожнаму сваё з дзяцінства светла заўсёды наперадзе светлае ззаду пакідаецца тады калі маеш намер вярнуцца а мы сыходзім фатальна і незваротна бо інакш не бывае. Мы сыходзім і гасім за сабою святло. Thank you.